بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam. Ra. Este Corán es un libro que te hemos revelado para que saques a los hombres de las tinieblas de la incredulidad con el permiso de su Señor y los guíes hacia la luz de la fe, hacia el camino del poderoso, del digno de toda alabanza. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد hacia el camino de Allah, a quien pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, y que quienes rechazan la verdad se guarden de un castigo severo. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد Quienes prefieren la vida terrenal a la eterna y desvían a los hombres del camino de Allah haciendo que éste parezca tortuoso, están extraviados, muy lejos de la verdad. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Y todos los mensajeros que hemos enviado hablaban la lengua de su pueblo para que pudieran explicarles el mensaje con claridad. Y Allah extravía a quien quiere por obstinarse en rechazar la verdad y guía a quien quiere. Y él es el poderoso, el sabio. ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور Y ciertamente enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas y le dijimos: Saca a tu pueblo de las tinieblas de la incredulidad y guíalos hacia la luz de la fe. Y recuérdales los favores que Alá les ha concedido. En ello hay una lección para todo aquel que es paciente en la adversidad y agradece las bendiciones de Alá. واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Y recuerda a tu gente Oh Muhammad, cuando Moisés dijo a su pueblo: Recuerden el favor de Alá sobre ustedes cuando los salvó de las gentes del faraón, quienes les infligían horribles tormentos. Degollaban a sus hijos varones recién nacidos y dejaban vivas a sus mujeres. En ello tenían una dura prueba de su Señor. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Y recordad cuando su Señor declaró Si son agradecidos les concederé más favores pero si niegan mis gracias y rechazan la verdad y desobedecen sepan que mi castigo es severo وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد Y les dijo Moisés Si ustedes y todos los hombres de la tierra negaran la verdad no perjudicarían a Alá en absoluto pues él no necesita nada ni de nadie y él es el digno de toda alabanza ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ¿Acaso no han recibido noticias de lo que sucedió a los pueblos que los precedieron como el del profeta Noé el pueblo de Ad, el de Samud y otros que lo siguieron y que solo Alá conoce? Sus mensajeros se presentaron ante ellos con pruebas evidentes sobre su veracidad, pero se llevaron las manos a la boca para mordérselas de rabia y dijeron: En verdad, no creemos en el mensaje que nos traen y tenemos serias dudas acerca de aquello a lo que nos exhortan. قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين Los mensajeros dijeron ¿Cómo dudan de Alá cuando él es el creador de los cielos y de la tierra? Los llama a la obediencia para perdonar sus pecados y les concede un plazo de tiempo durante el cual no los castiga antes del momento decretado de su muerte. Dijeron: No son más que seres humanos como nosotros y quieren alejarnos de lo que adoraban nuestros antepasados.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 Soportaremos con paciencia el daño que nos hagan y en Alá depositan su confianza quienes se encomiendan a él. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين Quienes rechazaban la verdad dijeron a sus mensajeros: Los expulsaremos de nuestra tierra si no regresan a nuestra religión. Entonces Alá reveló a sus mensajeros: Acabaremos con los injustos que rechazan la verdad. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد Y después los haremos habitar la tierra que ocupaban. Eso será para quienes teman comparecer ante mí y teman mi castigo. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد Y los mensajeros pidieron ayuda a Alá y la victoria contra quienes rechazaban la verdad de su pueblo. Y todo prepotente obstinado fue derrotado y destruido. Les aguarda el infierno donde se les dará de beber un agua de pus y sangre. يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ que beberán a sorbos contra su voluntad, aunque apenas podrán tragarla. La muerte los rodeará por partes, pero no morirán, y tendrán ante ellos un suplicio tremendo. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد Las buenas obras de quienes no creen en su Señor son como las cenizas que el viento se lleva con fuerza en un día de tormenta. No recibirán ninguna recompensa por ellas el día de la resurrección, porque carecían de una base firme, la fe en Alá. Ese es el mayor extravío del camino recto. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ¿Acaso no ven, hombres, que Alá creó los cielos y la tierra con un firme propósito? Si quisiera, podría hacerlos desaparecer y sustituirlos por otras gentes. Y eso no sería difícil para Allah. فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا صبرنا ما لنا من محيص Y todas las criaturas comparecerán ante Alá para ser juzgados el día de la resurrección. Entonces, los débiles que seguían a sus líderes dirán a los arrogantes que se rebelaron contra la obediencia de Alá y a quienes los débiles obedecían: Ciertamente, los seguíamos a ustedes. podrán sernos de ayuda frente al castigo de Alá? Los arrogantes contestarán: Si Allah nos hubiera guiado, los habríamos guiado también a ustedes. No importa si desesperamos o somos pacientes, pues no tenemos escapatoria. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ۖ ان الظالمين لهم عذاب اليم Y el demonio dirá cuando todo esté ya decidido: En verdad, la promesa de Alá era cierta, y yo también les hice promesas, pero los traicioné y no tenía ningún poder sobre ustedes para hacer que me siguieran, excepto el de hacerles promesas falsas que creyeron. No me culpen a mí, pues, y cúlpense a ustedes mismos. Yo no puedo socorrerlos y ustedes tampoco pueden socorrerme a mí. Me desentiendo de que me equipararan con Alá en la vida terrenal, obedeciéndome en su lugar. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad tendrán un castigo doloroso. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام y quienes creyeron y obraron rectamente entrarán en el paraíso por orden de su Señor por el que corren ríos y donde vivirán eternamente y serán recibidos con el saludo de paz الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء ¿No ves, oh Muhammad, cómo Alá compara el mensaje del Islam Este da siempre frutos a su debido tiempo con el permiso de su Señor. Así es como Alá presenta sus ejemplos y los aclara para que la gente reflexione. Y Alá compara toda palabra que conduce a la idolatría con un árbol malo que ha sido arrancado del suelo y que carece de estabilidad. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah hace que los creyentes se mantengan firmes en su fe en esta vida y en la otra y extravía a los injustos que rechazan la verdad y Allah hace lo que quiere الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار ¿Acaso no has visto a quienes han cambiado las gracias de Allah por la negación de la verdad al desmentir a Muhammad y el mensaje del Islam y han llevado a su gente a la destrucción? جهنم يصلونها وبئس القرار Arderán en el infierno. Y qué pésimo lugar para establecerse. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار Han equiparado a Alá con otros a los que adoran para extraviar a los hombres de su camino. Diles, oh Muhammad, disfruten por un tiempo que su destino será el fuego. قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Diles a mis siervos creyentes que cumplan con el salat y que den en caridad en secreto o públicamente parte de lo que les hemos concedido antes de que llegue el día de la resurrección en el que ni se aceptará de ellos compensación alguna ni de nada les servirán las amistades الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله es quien ha creado los cielos y la tierra, y hace descender la lluvia del cielo para que broten frutos para su sustento. Y él hace que las embarcaciones naveguen por el mar a su disposición por orden suya. Y él es quien ha puesto los ríos al servicio de ustedes. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Y también ha puesto a disposición de ustedes el sol y la luna, que siguen su curso incesantemente, y ha puesto a su servicio la noche para que descansen y el día para que busquen su sustento. واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار y les ha concedido todo lo que han solicitado y si contasen los favores que Alá les ha dispensado no podrían llevar la cuenta ciertamente el hombre es injusto e ingrato واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام Y recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham invocó a su Señor diciendo: Señor, haz de esta tierra de la Meca un lugar seguro y no permitas que mis hijos y yo adoremos los ídolos Rabbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم Señor, los ídolos han extraviado a muchos hombres. Aquel que me siga será de los míos, y aquel que me desobedezca estará en tus manos, pues tú eres el indulgente el misericordioso ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Señor, he establecido aparte de mi descendencia en un valle donde no hay cultivos cerca de tu casa sagrada para que establezcan la oración. Señor, haz que los corazones de la gente se vuelquen a ellos con afecto y compasión, y provéelos de frutos para que sean agradecidos. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء Señor, tú sabes lo que ocultamos en nuestro interior y lo que manifestamos. Y nada de lo que existe en los cielos y en la tierra puede esconderse de Allah. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء Alabado sea Allah, quien me concedió en la vejez a Ismael y a Isaac. Ciertamente, Allah responde a las súplicas. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Señor, haz que tanto mis descendientes como yo seamos fieles a la oración y acepta mi súplica, oh Señor. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Señor, perdóname, así como a mis padres y todos los creyentes el día de la rendición de cuentas. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار Y no crean que Allah deja pasar por alto lo que hacen los injustos que rechazan la verdad. Tan solo les concede un plazo de tiempo para que disfruten hasta el día de la resurrección, en que sus miradas estarán fijas de espanto ante el castigo que los espera. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء Ese día caminarán presurosos hacia donde serán juzgados, con las cabezas erguidas, la mirada confusa, sin pestañear siquiera y aterrorizados. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال Y advierte a la gente, oh Muhammad, sobre el día en el que el castigo se abatirá sobre ellos, y los injustos que niegan la verdad dirán: Señor, déjanos regresar a la tierra para que podamos responder a tu llamada y seguir a tus mensajeros." Se les dirá con reproche: ¿Acaso no juraron con anterioridad que nunca dejarían la vida terrenal y que no resucitarían? سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال Y ustedes habitaron donde vivieron quienes fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad y tuvieron conocimiento de cómo los castigamos y les expusimos ejemplos en el Corán para que reflexionaran mas no aprendieron la lección وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال y ciertamente los idólatras conspiraron contra Muhammad para matarlo y acabar con el Islam pero Allah conocía bien lo que tramaban y volvió sus planes en su contra y no pudieron perjudicarlo a pesar de que sus planes eran tan poderosos como para hacer desaparecer las montañas فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام no pienses oh Muhammad que Alá incumplirá su promesa con los mensajeros de concederles la victoria y derrotar a quienes niegan la verdad pues él es poderoso capaz de castigar duramente a quienes lo desobedecen يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار el día de la resurrección en el que la tierra será sustituida por otra tierra distinta así como los cielos todos comparecerán ante Alá el único el dominador supremo وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد y verás a los pecadores que negaron la verdad unidos entre sí con cadenas سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار vestirán prendas de alquitrán y el fuego cubrirá sus rostros ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب Alá recompensará a todos según sus acciones ciertamente Alá es rápido en la retribución de su recompensa هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر Este Corán es un mensaje para los hombres con el fin de advertirlos y de que sepan que él es un Dios único y para que reflexionen los hombres de buen juicio.